Ніхто в наметі не спав. Хоч був лютий холод, усі повистромляли голови і невидющими очима повтуплювались у заволохатілий брезент. Увійшов Нансен. У нього був вигляд розгубленого школяра, який вибив шибку в кабінеті директора. Булат спитав, щось трапилося? Трапилося, забив собак. Це всіх приголомшило. Ви повбивали собак? Один собак повбивали, відповів Ескімос. Нагодували інших. Який жах. промовив Дон Фернандо, підводячись разом із мішком, схожим на кавказьку бурку. Тоді хотів отступити трохи вбік, але зашпортався і гупнув на огрядного пата. Це збаламутило всіх намет був схожий на кошик із живою рибою. Дон Фернандо нарешті продавив собі місцину серед людського скопища і принишк. Згодом австралієць Потоцький роздратовано крикнув, аж зі стелі посипався білий пух. Та перестаньте ж ви у носі. Дон Фернандо винувато схилив зір. Я не длубаюся, я тої обриваю волосинки в ніздрях дуже заросли, від паморозі нічим дихати. Всі почали вилазити на двір. Жак Антуан сказав Булатові аристократ. Він говорив про Потоцького. І Булат не зрозумів, чого в голосі француза більше зневаги чи співчуття. Дехто з острахом заглядав до собачого намету, в якому сьогодні відбувся кривавий акт але собаки спокійно лежали, згорнувшись безневинним калачиком кожне біля свого кілка. Турбалон і Жак Антуан розглядали карту, поклавши її на сніг, а Філмарш тоскно дивився в бік океану. Булат відчував, що мусить сказати цьому чоловікові бодай слово, але йому теж бракло сил, і він спромігся тільки на кислу посмішку найпаскудніший з усіх материків, грубо вилився маленький водій Мілтон. Але його дебелий колега чистим дівочим голосом проспівав За те, яке сонце. Навколо сонця сьогодні стояв яскравий світло-зелений обруч. Тут у них і сонце ненормальне. Тур сказав. За всіма знаками ми десь тут. Він скинув рукавицю і показав на карті довгий вузький півострів. Жак Антуан підкликав Булата і закивав. Погляньте на нашого рудого вікінга. Він зробив справжнє відкриття. Мов би то ми пристали до мису Норвегія. Булат уклякнув коло карти і почав роздивлятися ламану берегову лінію від нульового до 15-го меридіана західної довготи. Єдине місце, де берег майже меридіально тягся на добрих 50 миль, був мис Норвегія. Булат іще не зважувався вірити сам собі, хоч їхній айсберг прибило саме до меридіального берега. Він спитав а де ж на карті оця бухта? І кивнув на льодоспад, за яким починалася вчорашня бухта. Ось вона, тицнув у карту норвежець і показав на закриту з усіх боків гострокутну сельбукту. Один берег її і справді тягся точно на схід, а другий на південний захід. Горловина теж була зовсім близька як і в тієї, що її вчора вранці відкрив Жак Антуан. Але ця складалася з двох трикутників чи вузьких ромбів. А вчора вони бачили тільки один. А хіба ми вчора обстежили її вздовж усього берега? несподівано заперечив йому француз. Дуже схоже, що Вікінг зробив корисне відкриття. Сьогодні Жак Антуан був щедрий на пам'ятники. Булат обережно зітхнув. Ентузіазм належало вчасно газити.